Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Բակո Սահակյանն այսօր ցավակցական հերագիր է հղել Հայաստանի զինված ուժերի ռազմական ինքնաթիռի վթարի հետևանքով զոհված ութաչուների ընտանիքներին։ Արցախը պատրաստակամ է օրենքի շրջանակներում դիտարկել Ադրբեջանի քաղաքացու վաղաժամկետ ազատ արձակելու հնարավորությունը։ Շուշիի տեխնոլոգիական համասարանում կազմակերպվել է կլոր սեղան քննարկում հաթերքում կկազմակերպվի ծառատունք։ Կարվաճարի Վիքիա կոմբի պատանի խմբագիրները եղել են Շահումյանի շրջանի Ծարգյուղում։ Հռոմի ամենատեսաժան վայրերից մեկում կտեղադրվի Հովանես Թումանյանի արձանը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ցավակցական հերագիրը հղել Հայաստանի զինված ուժերի ռազմական ինքնաթիռի վթարի հետևանքով զոհված օթաչուների ընտանիքներին։ Հերագրում ասված է. Արցախի ողջ բնակչությունը խորցավով ու կսկիծով տեղեկացավ Հայաստանի Հանրապետության զինուժի օթաչուններ Արմեն Բաբայանի եւ Մովսես Մանուկյանի ողբերգական մահվան մասին։ Նրանք երկուսն էլ եղել են բարձր կարգի օթաչուններ, օժտված մեծ հայրենասիրությամբ ու քաղաքացիական բարձր գիտակցությամբ։ Հայրենիքի նվիրած զավակների պայծառ հիշատակը միշտ վառ կմնա մեր հիշողության մեջ։ Արցախի ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ցավակցություն ու զորակցություն եմ հայտնում անդառնալի կորստի կապակցությամբ եւ մաղթում տոկունություն ու ոգու կորով։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Դուկլաս Մեկլուրեր Արցախի արտգործնախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արտակ Ներսիսյանը մեկնաբանել է ադրբեջանական կողմի առաջարկի ադրբեջանում պահվող հայ պատաններին Արցախում պատիժ կրող ադրբեջանի քաղաքացիների հետ փոխանակելու մասին։ Մեկնաբանությունում մասնավորապես ասվում է. Առաջին հերթին անհրաժեշտ է պարզաբանում մտցնել կողմերի մոտ գտնվող անձանց կարգավիճակի հարցում։ Արցախում դատարանի դատավճռով իրենց պատիժն են կրում Ադրբեջանի 3 քաղաքացիներ։ Նրանցից երկուսը Դիլհամ Ասկերովը եւ Շահբազ Գուլիևը ծանր եւ առանձնակի ծանր մի շարք հանցագործություններ իրականացնելու համար, այդ թվում անչափահասի առևանգում եւ սպանություն։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի համաձայն նրանք չեն հանդիսանում ոչ պատանդներ, ոչ էլ ռազմագերիներ։ Միևնույն ժամանակ, ըստ ներտվյալների, Ադրբեջանում պահվում են 3 հայ պատաններ, որոնք ադրբեջանական կողմից գերեվարվել են վերջին տարիներին։ Նրանք Ադրբեջանի տարածքում որևէ հանցագործություն չեն գործել։ Ավելին, նրանցից երկուսն ունեն առողջական որոշակի խնդիրներ։ Բոլոր երեքն էլ պատաններ են եւ Ադրբեջանում նրանց գերության մեջ պահելը միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի, ինչպես նաեւ պատաններ վերցնելու դեմ պայքարի մասին միջազգային կոնվենցիայի կոպիտ խախտում է։ Ադրբեջանական կողմի շարժառիթներն ակնհայտ են։ Բաքուն փորձում է հավասարության նշան դնել Արցախում դատարանի դատավճռով իրենց պատիժը կրող հանցագործների եւ Ադրբեջանում պահվող կերիների միջև, որ เป զի բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով փոխանակելու վերաբերյալ առաջարկը ներկայացվի որպես մարդասիրական քայլ։ Արցախի իշխանությունները բազմից հայտարարել են, որ չեն վարել ու չեն վարում բանակցություններ Դիլհամ Ասկերովին եւ Շահբազ Գուլիևին ազատ արձակելու կամ փոխանակելու շուրջ։ Որպես մարդասիրական ժեստ Արցախի իշխանությունները պատրաստակամ են օրենքի շրջանակներում դիտարկել ադրբեջանի քաղաքացի Էլնուր Հուսեյնզադեին վաղաժամկետ ազատ արձակելու հնարավորությունը, ով Արցախի տարածքում չի իրականացրել ծանր կամ առանձնակի ծանր հանցագործություններ, մասնավորապես ասված է մեկնաբանությունում։ Միլանում Եվրոպայում անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության արտգործնախարարների խորհրդի բացման նախորդին այսօր նախատեսված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Զոհրաբ Նացականյանի ու Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Տոնոյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ջուդիթ Մարգարետ Ֆարնուորթին եւ Եվրոպայի խորհրդի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Նատալիա Բուտովագին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Միացյալ Թագավորության հովանավորությամբ Եվրոպայի խորհրդի կողմից իրականացվող զինված ուժերում մարդու իրավունքների եվրոպական չափանիշների կիրառման ամրապնդումը Հայաստանում ծրագրի ընթացքն ու զարգացման հերանեկարները։ Որպես մարդու իրավունքներին առնչվող խնդիր, պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հյուրերին ներկայացրել է 2018 թվականի հունիսին հայ-ադրբեջանական սահմանը հատած Հայաստանի քաղաքացի Կարեն Ղազարյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մանրամասները։ Երեք երեկոյան ռուսական ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալությունը լուր տարածեց այն մասին, որ հայկական կողմի խնդրանքով հետաձգվել է դեկտեմբերի 6-ին նախատեսված հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդի նիստը, որի օրակարգային հարցերից մեկը, ինչպես հիշում եք, պետք է լինի կար լիներ կառույցի գլխավոր քարտուղարի ընտրությունը։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը Նիստի հետաձգման մասին լուրը հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը, նշելով, որ պատճառը Հայաստանում ընթացող խորհրդարանական նախընտրական քարոզարշավն է ու դեկտեմբերի 9-ին նախատեսված ընտրությունները։ Նրա խոսքով այս տարվա ընթացքում դժվար թե հաջողվի նիստ գումարել։ Հիշեցնենք, որ նոեմբերին կայացած ՀԱԲ խորհրդի նիստին, երբ քննարկվում էր նոր գլխավոր քարտուղարի ընտրության հարցը, առաջարկվող տարբերակները 3-ն էին։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը, որ օրեր առաջ Արցախում էր, մեծ զրույցում թվարկեց տեխնացուներին նշանակման հավանականության աճի սկզբունքով։ Первое это что армянский господин Հարությունյան будет назначен. Առաջին տարբերակը, որի հավանականությունը մեղմ ասած մեծ չէ, այն է, որ պաշտոնում կնշանակվի Հայաստանի թեկնածուն։ Չեմ ասում, թե դա ընդհանրապես հնարավոր չէ։ Եթե տարվի հետևողական աշխատանք, ապա կարելի է հասնել դրան։ Այլ հարց է, թե ով եւ ինչու պետք է աշխատի այդ ուղությամբ։ Մենք հիշում ենք Յուրի Խաչատուրովի նշանակման գործընթացը։ Դա բավականին դժվար ու երկարատև աշխատանքի արդյունք էր եւ հաջողվեց միայն Ռուսաստանի ճնշումների արդյունքում։ Ես դժվար եմ պատկերացնում, որ հիմա Ռուսաստանը կգնա այդ քայլին։ Երկրորդ տարբերակը Բելարուսի առաջարկած տեխնացուի հաստատումն է։ Դրա հավանականությունը նույնպես մեծ չէ։ Չեմ կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանը կհամաձայնի այդ տարբերակին, որովհետեւ Հայաստանում այն կընդունվի որպես պարտություն։ Երորդ, իմ կարծիքով ամենահավանական տարբերակն այն է, որ ամեն ինչ կմնա այնպես, ինչպես կա։ Այսինքն պաշտոնը կշարունակի զբաղեցնել Ռուսաստանի ներկայացուցիչը, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովը։ Заместитель будет продолжать исполнять обязанности, ну а там посмотрим։ Մեսեջրույցում Ալեքսանդր Իսկանդարյանը խոսեց նաև Հապկին Ադրբեջանի այս կամ այն կարգավիճակով ներգրավման հավանականության մասին։ Նրա դիտարկմամբ իրականում Ադրբեջանը ճունի եւ երբեք էլ ցանկություն չի ունեցել միանալ Հապկին, Կար ժամանակ, երբ ուզում էին Ադրբեջանին ներգրավել կառույցի մեջ, բայց նա խուսափեց։ Այն հետաքրքրությունը, որն այժմ դրսևորում է Ադրբեջանը հապկի նկատմամբ, Ալեքսանդր Իսկանդարյանի գնահատմամբ թերևս միայն Հայաստանի ջղերի վրա խաղալու համար է, որովհետև դիտորդի կարգավիճակն իրականում շատ անորոշ է եւ գրեթե ոչինչ չտվող։ Դա չի ազդելու սպառազինությունների ձեռքբերման գների, որոշումներ կայացնելու եւ ոչ էլ մեկ այլ գործընթացների կազմակերպման վրա։ Եվ ընդհանրապես քաղաքագետի գնահատմամբ կանխատեսելի ապագայում Թուրքիայում Ադրբեջանի հապկ դիտորդի կարգավիճակ ստանալը քիչ հավանական է։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Շուշիի տեխնոլոգիական համասարանում կազմակերպվել է գլոր սեղան քննարկում, որի ընթացքում ուսանողների կողմից բարձրացվել են մի շարք հարցեր։ Քննարկման ուսանողներն անդրադարձել են դասավանդման մեթոդների փոփոխությանը, դասախոսների տարիքային սահմանափակմանն ու վերապատրաստմանը, տարբեր մշակութային միջոցառումներին, լավ սովորող ուսանողների ակտիվությանն ու մարզադահլիճի բացակայությանը վերաբերող հարցերին։ Ի պատասխան ներկայացված հարցերի քննարկմանը ներկաբուհի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արայիկ Արությունյանն ասել է, որ նախ եւ առաջ պետք է փոխվի ուսուցման ձևաչափը։ Այսօր ամեն ինչ անցնում է ավտոմատացման, եւ ներկա ժամանակներում ուսանողը պետք է հաշվի առնի, որ 20 տարի հետո բոլոր համակարգերն աշխատելու են այդ ռեժիմով։ Ուսանողներին օգնելու հարցում պատրաստ ենք ցանկացած աջակցության։ Արդեն հունվարից սկսելու են գործնական քայլեր ձեռնարկել այդ ուղությամբ։ Նշել է Արայիկ Հարությունյանը տեղեկացնելով, որ Սարուշենում տեղակայված Տոհմային կայանում այս տարի կիրականացվի նախագիծ, ըստ որի կստեղծվեն արդի չափանիշներին համապատասխան պայմաններ, որպեսզի ուսանողները կարող կարողանան փորձուսուցում անցնել։ Բացի դրանից համասարանի յուղատնտեսական բաժնի ուսանողներին կհատկացվի մասնագիտացված շրջիկ մեքենա, որը հնարավորություն կտա այցելել դաշտեր եւ տեղում ծանոթանալ կատարվող աշխատանքներին։ Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների իրականացում ծրագրի կատարման համար պետական բյուջեյով 2019 թվականին նախատեսվում է հատկացնել 82 միլիոն 265 հազար դրամ։ Այս մասին ասել է գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզոյանը, նշելով, որ ծրագրով նախատեսվում է հանրապետությունում իրականացնել առավել տարածված եւ վնասակար օրգանիզմների դեմ բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ, մասնավորապես պայքար մկնանման կրծողների դեմ։ Հզոր հաթերք ծրագրի շրջանակներում այսօր հաթերքում կազմակերպվել է ծառատունք նվիրված հայրենիքի ազատության եւ անկախության համար զոհված ազատամարտիկների հիշատակներին։ Ծրագրի ղեկավար Սամվել Միրզախանյանը նշել է, որ Երևանից բերված շուրջ 50 գիհինները տնկվել են հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանի տարածքում։ Ծառատունկին մասնակցել են գյուղի միջնակարգ դպրոցի աշակերտները։ Thank you. Խարվաճարի Վիքի Ակումբի պատանի խմբագիրները եղել են Շահումյանի շրջանի Ծար գյուղում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Շահումյանի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Հայաստանի եւ Արցախի մի շարք քաղաքներում ու գյուղերում գործող Wikimedia Հայաստանի Wiki ակումբներում ակումբի անդամները ոչ միայն խմբագրում են Wiki տարբեր նախագծերում, այլև մասնակցում են համայնքային կյանքի ակտիվացմանն ուղղված տարբեր կրթական ու մշակութային միջոցառումների։ Այդպիսի միջոցառումների մեջ կարևոր դեր ունեն բարբերաբար կազմակերպվող տարբեր էքսկուրսիաներ։ Խարվաճարի Wiki ակումբի պատանի խմբագիրների համար կազմակերպվել էր էքսկուրսիա դեպի Շահումյանի շրջանի Ծար համայնք։ Այցելությանը մասնակցում էին ակումբի առավել ակտիվ 11-ից 15 տարեկան, թվով 16 խմբակից դպրոցականներ։ Սարք գյուղում պահպանվել են Միջնադարյան 2 Սուրբ Գրիգոր եւ Սուրբ Սարգիս եկեղեցիները, որոնք թվագրվում են 13-րդ դարով։ Էքսկուրսիայի ընթացքում պատանի խմբագիրները լսեցին բնակավայրի, ինչպես նաեւ ադրբեջանական տիրապետության ընթացքում երկու եկեղեցիների պահպանվելու պատմությունը, որը ներկայացրեց Խարվաճարի Վիքի ակումբի խմբագիրներից պատմաբան Դավիթ Եղիազարյանը։ Էքսկուրսիայի ճանաչողական մասն ավարտելուց հետո պատանիները շրջեցին գյուղում, տեսան գյուղի իր մեծությամբ հայտնի քարանձավը։ Նմանատիպ միջոցառում Հանդիպումները շատ օգտակար են եւ ուրախ են անցնում։ Իրար ավելի լավ ենք ճանաչում, իրար հետ շփվելու, խոսելու, խաղալու ժամանակ ենք ունենում, որը չունենք ակումբում խմբագրելու ժամերին։ Նշեց էքսկուրսիայի մասնակիցներից 12-ամյա Անահիտ Գևորքյանը։ Էքսկուրսիայի ամենափոքրիկ մասնակիցը 10-ամյա Միլենան, որ անընդհատ նշումներ էր անում նոթապետրում, խոստացավ այցելության մասին նյութ գրել դպրոցական ամսագրի համար։ Իսկ էքսկուրսիայի մասնակից ավելի ավագ խմբագիրներն այցելության ընթացքում լուսանկարեցին յուղի ճանապարհին գտնվող միջնադարյան կամուրջը, յուղի զույգ եկեղեցիներն ու տեսարաններ յուղից, պատկերները Վիքի պահեզ բեռնելու համար։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի նախագահի աշտակազմի տեղեկատվական վարչությունից քիչ առաջ ստացված հաղորդագրության համաձայն Բակո Սահակյանն այսօր այցելել է Մարտունու շրջանի Ծովատեղ գյուղ եւ ցանոթացել տեղի դպրոցի աշխատանքային ու շենքային պայմաններին։ Երկրի ղեկավարը երախտագիտություն է հայտնել նախագահի խորհրդական ակադեմիկոս Գրիգորի Գավրիելյանցի կողմից հիմնադրված ապագա սերունդների հիմնադրամին դպրոցի տեխնիկական հագեցվածության գործում ունեցած ավանդի համար նշելով որ գյուղական բնակավայրերի դպրոցական ցանցի արդիականացումը հանրապետությունում կրթության զարգացման կարևոր ուղղություններից մեկն է Հայկական միջուրեական Հռոմի ամենատեսարժան վայրերից մեկում Բորգեզի զբոսայգում կտեղադրվի հայ մեծանուն գրող Հովանես Թումանյանի արձանը։ Armenpress-ի հաղորդմամբ այս մասին ասել է Հայաստանի մշակույթի փոխնախարար Տիգրան Գալստյանը։ Թումանյանը հայ մշակույթը ներկայացնող մեծանուն գրող է եւ շուտով նշվելու է նրա 150-ամյա հոբելյանը, նշել է Գալստյանը։ Նրա խոսքով Բորգեզի զբոսագին աշխարհի ամենակեղեցիկ եւ կարեւոր նշանակություն ունեցող վայրերից է, ուստի Թումանյանի այնտեղ տեղադրվող քանդակը չափազանց լավը պետք է լինի։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամացություն ժամանակ առ ժամանական ձրև, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 5, ցերեկը 8-ից 13 աստիճան։ Տակություն։